Book 2 77เหตุผลบางประการ3ดาสาบุเทบาเมซาเมดาสาบุเทบาซามี ทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะตอร์ตรัตอมาร์มีร์ทเมฟต์ตอร์ตรัตอมาร์มีร์ทเมฟต์ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะซอนาชิอุนดาดาวิกโลซอนาชิอุนดาดาวิกโลดิฉันไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะอามัส არ ვჭამ, რადგან წონაში უნდა დავიკლო. ამას არ ვჭამ, რადგან წონაში უნდა დავიკლო. თამაი კუნ მე დიმ ბია კა? რატომ არ სვამთ ლუდს? რატომ არ სვამთ ლუდს? ดิฉันต้องขับรถค่ะ Unda vimgzavro. Unda vimgzavro. ดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะ Ar vsuam, radgan unda vimgzavro. Ar vsuam, l u t s radgan unda vimgzavro. ทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะ รัอ რატომ არ სვამ ყავას? რატომ არ სვამ ყ าว ა ს มันเย็นแล้วค่ะอิส ი วิอาอิส ს ც วิอาดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะอารฟสวัมรัดกันซิวิอาอารฟสวัมรัดกันซิวิอา ทำไมคุณไม่ดื่มชาคะรัตอมอารสวัมชัยส์รัตอมอารสวัมชัยส์ดิฉันไม่มีน้ำตาลค่ะเมอาร์มักส์ชาคารีเมอาร์มักส์ชาคารีดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะอาร์สวัมรัดกัน არ მაქვს შაქარი. არ ვსვამ, რადგან არ მაქვს შაქარი. თამაი კუნ მე თან სუპ. რატომ არ მიირთმევთ სუპს? რატომ არ მიირთმევთ სუპს? დიჩან მე დი სანკა. მე ეს არ შემიკვეთავს. მე ეს არ შემიკვეთავს. დიჩან მე თან სუპ, პროვა მე დე სანგ ხა. არ ვჭამ, რადგან არ შემიკვეთავს. არ ვჭამ, რადგან არ შემიკვეთავს. თამაი კუნ მე თან ნეა ხა. რატომ არ მიირთმევთ ხორცს? რატომ არ მიირთმევთ ხორცს დი შენ პენ მანგსავილატ ხა ვეგეტარიანელი ვარ ვეგეტარიანელი ვარ დი შენ მე თან ნეა პროვა პენ მანგსავილატ ხა მე მას არ გეახლებით რადგან ვეგეტარიანელი ვარ მე მას არ გეახლებით რადგან ვეგეტარიანელი ვარ.